Havena ponto en Sidneio naudec iara. Iela decnaua de marto, 1932, estis officiale inaugurita la Sidneia haven ponto. Gi estas la cefa ligo inter la norda cae suda bordoi de Sidneio, per la haveno de Sidneio, pod Jackson, cae estas nomata de heimuloi simple Coathanger esperante vest arco. La ponto estis notita en la jaro 2007, jesia septecquina jubileo, kiel nazia monumento en la Australian National Heritage List. Laula argumentado de la Australia publica instanzo pri monumentoi, la ponto stara simbole por la evoluo de la moderna Sidneio, cae internazie por la bonega estonto de Australio. Cune cun la proxima opereio, la rocego uluru, cae la canguruoi, la ponta construajo estas considerata uno el simboloi de Australio. Quancam la havena ponto, iam agias naude chiaroin, gia designo efficas sen epoche bela. La structuro, esta samtempe cefa flueio de trafico, cae distinga monumento. Mil sescent homoi, antau naude chiaroi, partoprenis en la dangerae constru laboroi en aeo ruma altezzo. Dec ses viroi ne transvivis tion. Ciu tage tiui viroi iris sur la ponton, quasau soldato ciu iras en battalon, sens zii, Ciu el gi li povos reveni vivanta au ne. Tiam diris la construestro Lawrence Ennis. Sed tiam estis la epoco de la granda depresio. Cia labor posteno estis ege sopirata. Unu foie en la iaro la oculoi de la duona mondo directigias alla ponto, nome dum la lasta vespero de la iaro se en Australio exonas la sonoriloi por la nova iaro, tiam brile radias super la stala structuro unu el la plei spectaclezai artfairajoi de la tero. Cun longhezzo de quincent tri metroi, gi estas unu el la plei longai arcai pontoi de la mondo. Gi cun ligas la grand urbon cun la nordai antau urboi. Ciu ne timas la altezon, tiu povas ecte la jaro 1990-oc ec grimpi sur la arcon, cae supreniri gis cent tridec quar metroi. Sed ancau de la grundo, la vido estas neforgesebla. Se turistoi unua foie al proximigas al gi el la haveno, au se ili per pramshipo atingas la caion, tiam ce quelcae el ili haltas la spiro. La blanca e tegmentoi e tegmento i de lo opereio brilas en la suno, cae malantaue le vigias maieste la habena ponto super la blua aquo. Tiu architecta duobla geniajo, estas uno e la plei belai cae plei shatatae fotomotivoi de la mondo. Ancau mi povis en la jaro 1989 admiri tiun ponton, ocase de negozo voyaggio tra Australio. Mi ancao transveturis gin, por visiti norde de la urbo pesto giardenon, cun canguruoi.